Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ ԼՂ կառավարության համաֆինանսավորմամբ Քարին տակ գյուղում կառուցվում է մանկապարտեզ։ Շուշիում կայացել է հաշմանդամ ազատամարտիկների միջև շախմատի առաջնություն։ Այժմ այս եւ ալիրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նոյեմբերի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 60 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 870 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի Հիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի վրա ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետեր, իսկ հյուսային ուղությամբ հան 17 տիպի նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են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 Հակառակորդ երկրի պաշտոնական քարոշչությունը շարունակում է իրականացնել միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու անհաջող փորձեր։ Մասնավորապես Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, թե իբր Ղարաբաղյան կողմը կիրառել է 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետեր, ինչը ոչ այլ ինչ է, քան հերթական ապատեղեկատվություն։ ԼՂ պաշտպանության բանակի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ գնդապետ Սենոր Հասրատյանը մեկնաբանել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի կառավարության կողմից տարածված հաղորդագրությունը ադրբեջանական կողմի տարածած տեղեկությունն իրականությանը չի համապատասխանում։ Նախ շատ կցանկանայինք, որ Ղարաբաղյան կողմին հասցեագրված իրարանման մեղադրանքները հիմնավորելու համար հակառակորդ կողմը բերեր գոնե մեկ ապացույց։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական բանակի կողմից բարբերաբար իրականացվող ականանետային հարվածներին, ապա Ղարաբաղյան կողմը պատրաստ է բերելու դրանք հաստատող բազում ապացույցներ։ Երկրորդ, եթե ադրբեջանական կողմը շահագրգռված է շփման գծում նման դեպքերի բացառմանը, ապա ինչպես հայկական կողմը նա եւս պետք է իր համաձայնությունը տա առաջնագծում հետաքննության մեխանիզմների ներդրմանը, որնի դեպք քննարկվել է Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կողմերի միջև տեղի ունեցած հանդիպումների ժամանակ։ Մինչդեռ Ադրբեջանն այս քայլին չի գնում։ Եվ վերջապես Ղարաբաղյան կողմը պատրաստ է ցանկացած պահի եւ առաջնագծի ցանկացած տեղամասում միջնորդների մասնակցությամբ իրականացնել դիտարկում նախահարձակ կողմին հայտնաբերելու համար։ Ասված է ԼՂ պաշտպանության բանակի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի հաղորդագրությունում։ Բանակի օգնության համար վճարումներից պետք է ազատել այն ընտանիքներին, որտեղ կան ժամկետային զինծառայողներ, զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած զինվորականներ։ Կարծում եմ, որ պետք է օրինագծում համապատասխան փոփոխություններ կատարել։ Նման ընտանիքներից վճարներ չպետք է գանձվեն, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Պարզաբանեմ, որ իմ առաջարկությունն է եղել շարժվել հնարավորինս արագացված ընթացակարգով։ Իմ համար չափազանց դրամաբանական են հնչել այս օրերին հնչող կարծիքները, որ այն ընտանիքները, ովքեր ունեն այսօր ժամկետային զինծառայողներ զինված ուժերում, պետք է չվճարեն այս գումարը։ Ես անձամբ հետամուտ եմ լինելու այս ուղումը մտցնելու նախագծի մեջ, որովհետև շատ դրամաբանական եւ շատ ճիշտ առաջարկ է։ Այն ընտանիքները, որոնք ունեն ընտանիքում հաշմանդամ կամ զոհված, նրանք պետք է ակնհայտորեն ազատվեն պարտադիր վճարի վճարումից, եւ մենք բաց ենք նման բոլոր քննարկումների համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԼՂ նախագահին առընթեր համանadrական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներն այսօրվանից հանրային քննարկումները սկսել են հանրապետության շրջաներում։ Հադրութում ներկայացնելով համանadrության փոփոխությունների նախագիծը ԼՂ նախագահին առընթեր համանadrական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ ԼՂ գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսիյանը ներկաներին բացատրել է համանadrական բարեփոխումների նշանակությունը, ընդգծել հասարակության տարբեր խավերի հետ նախագծի քննարկման անհրաժեշտությունը, մանրամասն անդրադառնալով նոր համանadrության նախագծի գլուխներին եւ հոդվածներին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ագրեսիվ հայտարարությունները հավելյալ անգամ ցույց են տալիս, թե ում հետ մենք գործ ունենք։ Այս մասին ասել է ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով այդ երկրի նախագահի մի շարք հայտարարություններ, որոնք նա արել է շփման գից այցելության ժամանակ։ Պետության ղեկավարը, որն ի լուր ամենքի նման հայտարարություն է անում, ստիպում է համեմատություններ անել անցած դարի 30-ականներին Գերմանիայում ստեղծված իրավիճակի հետ։ Թե ինչի հանգեցրեց դա, այդ թվում Գերմանիայի համար հայտնի է։ Ադրբեջանի ղեկավարությանը նույնպես արժե հիշել այդ մասին երկարաժամկետ հեռանկարում։ Նման հայտարարությունները նորմալ մարդուն պատիվ չեն բերում, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Իսկ որպեսզի ռազմատենչ հռետորաբանությունը կյանքի չկոչվի, մենք շարունակում ենք բարձրացնել զինված ուժերի հզորությունը ամրապնդել սահմաններն ու կանխել հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Մենք վերահաստատում ենք մեր աջակցությունը Յակոմինսկի խմբի համանախագահներին գործող նախագահի հանձնական ներկայացուցչին եւ գնահատում ենք նրանց անխախտ ներգրավվածությունը կողմերի հետ միասին առաջ մղելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղակարգավորումը։ Այս մասին նշված է ՀԱԿ-ում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ Դենիել Բիրի ՀԱԿ-ի մշտական խորհրդի նիստում հղած ուղերձում։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում են վստահության կառուցման ուղղված միջոցառումներին եւ հայերի ու ադրբեջանցիների միջև մեծացող երկխոսությանը Սարգսյանը, որը կարող է օգնել կայունացնել անվտանգային դրությունը եւ ստեղծել ավելի կառուցողական մտնոլորտ բանակցությունների համար, ասված է ուղերձում։ Եվրոպական հանձնաժողովը հետընթաց է արձանագրել Թուրքիայում արդարադատության, մարդու իրավունքների, խոսքի ու մամուլի ազատության եւ մի շարք այլ ոլորտներում։ Այս մասին ասված է Եվրահանձնաժողովի տարեկան գնահատման զեկույցում։ Զեկույցի հարավային Կովկասին եւ կենտրոնական Ասիային նվիրված հատվածում նշվում է, որ Թուրքիան բացահայտ աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանին 2016 թվականի ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում։ Զեկույցը մատնանշում է նաեւ թուրքական իշխանությունների խիստ եւ կանոն կանոնավոր արձագանքը 1915 թվականի ցեղասպանության ճանաչման հարցում։ Զեկույցի հեղինակները անդրադարձել են նաև Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Թերթի գլխավոր խմբագիր Հրանդինքի սպանության քրեական գործին հայոց պատրիարքության կողմից հայոց լեզվի դասավանդման կազմակերպման խոչընդոտներին, ինչպես նաև Կարսում հայերի դեմ ատելության քարոշչության առնչությամբ գործ գայլեր կազմակերպության գործնեայությանը։ Հադրութի շրջանում շարունակվում են աշնանացանի աշխատանքները։ Նախատեսված է կատարել մոտ 10000 հեկտար հացահատիկայինների ցանքս։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Եղանակային բարենպաստ պայմանները հնարավորություն են տվել փողօգտագործողներին շարունակելու աշնանացանի աշխատանքները։ Հարցի արգիվ ընդունվել էր վարչակազմի ղեկավարի որոշումը, որով համապատասխան հանձնարարականներ էր տրվել աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնին, շրջանի համայնքների ղեկավարներին ձեռնարկելու հնարավոր բոլոր միջոցները արագացնելու աշնանացան հացահատիկայինների աշխատանքները։ Միաժամանակ բացատրական աշխատանքներ տանող հողօգտագործողների շրջանում լուրջ ուշադրություն դարձնելու ցանկաշրջանառության աշխատանքներին, կարևորելով գառնանցանի համար հողահանդակների հատկացումը եւ մշակումը։ Ինչպես ներկայացրին վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշինարարության գյուղօգտագործման բաժնի նախադեсված է շրջանում կատարել մոտ 10000 հեկտար աշնանցյան հացահատիկայինների ցանց։ Սերմերի պահանջ շրջանը չունի, քանի որ 2016 թվականին ծածված բարձր բերքը հնարավորություն է տվել լուծելու սերմերի հարցը։ Շրջանում արկա գյուղատնտեսական տեխնիկան նպատակային օգտագործելու դեպքում հնարավորություն կլինի агроտեխնիկական ժանկետներում ավարտելու աշխատանքի աշխատանքները։ Ներկայությամբ կատարում են ինչպես երկի, այնպես էլ աշխատանքան հացահատիկայինների ցանքսը։ Գյուղբաժնի ստեղեկացրին նաև որ պետության կողմից արտոնություններ է սահմանում ծերնացուի դժվարելի կեպարատանիքերի ձևով, տեխնիկական եւ գյուղատու գառնանցա մշակաբույսերի ցանքսը կատարող օգտագործողների նկատմամբ, ապահովելով ստացված դեպքի ընդունումը։ Մնում է հուսալ, որ ձեռնարկված միջոցները հնարավորություն կտան ագրոտեխնիկական ժամկետներում ավարտելու հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Քարինտա գյուղում կառուցվող մանկապարտեզը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից համայնքում կյանքի կոչվող 4-րդ կարևորագույն ենթակառուցվածքն է։ Նախորդ տարիներին այստեղ կառուցվել է համայնքային կենտրոն, խմելու ջրի նոր համակարգ, վերակառուցվել դպրոցի մարզադահլիճը։ Մանկապարտեզը կառուցվում է Արգենտինահայ բարերարների, հունահայ եւ կիպրահայ համայնքների, ինչպես նաեւ ԼՂ կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Շենքն արդեն կանգուն է, տանիքը կառուցված։ Մանկապարտեզում նախադպրոցական կրթություն եւ խնամք կստանա ավելի քան 50 երեխա։ Մարտունու շրջանի խնուշինակ համայնքում բարեկարգվում են յուղամիջյան ճանապարհները։ Բելլա Լայանի ռեպորտաժը։ Ճանապարհների բարեկարգման մեթոդը, որ լայնորեն սկսվել է կիրառվել Արցախի գյուղերում, իրենից մեծ ծախս չի պահանջում, սակայն գյուղամիջանբանուկ ճանապարհի համար ավելի հուսալի ու երկարատև կյանք ունի, քան ասֆալտապատված ճանապարհը։ Խոսքը սալապատման մասին է։ Անաս ունի գյուղտեխնիկայի համար բանուկ ճանապարհների վերանորոգման ու կառուցապատման լավագույն տարբերակը, որը գտել է կառավարությունը գյուղամիջյան ճանապարհները անցանելի ու բարեկարգ դարձնելու համար։ Այս օրերին համանման աշխատանքներ են ընթանում Մարտունու շրջանի Խունուշինակ գյուղում։ Սալապատման ենթակա ճանապարհը կազմում է մոտ 2 կիլոմետր, այսօրվա դրությամբ արդեն սալապատված է մոտ 400 մետրը։ Սակայն նույնիսկ 1/3-ով կատարված աշխատանքի արդյունքն արդեն զգացվում է գյուղի կենցաղում։ Կարելի ասած ոչ թե առաջվա նման մարդիկ դժվարություններով են իրենց բերը տեղափոխում, իրենց անասնակերը տեղափոխում, արդեն որոշակի չափով հեշտացել է այդ ճանապարհների խնդիրը։ Աշխատանքներում ներգրավված են գյուղացիները, իսկ դա նշանակում է, որ թեկուզ ժամանակավոր մի փոքրիկ խմբի համար զբաղվածության ըստ այդմ նաև եկամտի հարցը լուծված է։ Իդեպ բանվորների վարձատրումը ծննդով ճարտարեցի Ռուսաստանաբնակ բարերար Վլադիմիր Ավակյանը։ Շնանյութը տրամադրվում է գյուղի զարգացման հիմնադրամի խողովակներով։ Ճանապարհի շինարարությունը ընդհատվել էր ապրիլյան պատերազմի պատճառով։ Աշխատանքները վերսկսվեցին օգոստոսի սկզբին քարորիա պատերազմը ընդհատեց ցարապատման աշխատանքները եւ արդեն կառավարության որոշումով օգոստոսի 8-ից արդեն սկսված է ցարապատման աշխատանքները։ Ապրիլյան պատերազմը գյուղում նաև այլ աշխատանքների խանգարեց։ Ամառնամուտին Ակումբի բուժկետի հանդիսությունների տան նախատեսված վերանորոգումը հետաձգվեց անորոշ ժամանակով։ Օրակարգում է նաև մանկապարտեզի վերանորոգման հարցը։ Ամեն ինչ կաննենք մեր ուժերի ներածին չափով, իհարկե ոչ առանց կառավարության աջակցության։ Մեն թե խաղաղություն լինի, ասում է համայնքի ղեկավարը Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Եգիպտոսի խորհրդարանի падգամավոր Մուստաֆա Բաքրին հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը քննարկել է Արևելքի քրիստոնյաների համակարգում կազմակերպության պատվիրակության հետ։ Ցեղասպանության ճանաչումը ոչ միայն քաղաքական քայլ է, այլ նաև պատմական այն փաստի ճանաչում, որ Թուրքիայում տեղի են ունեցել հայերի զանգվածային սպանություններ։ Սա միջազգային մասշտաբի եւ միջազգային հանրության հարց է, որն ի դեպ ճանաչել է Հոլոկոստը, բայց մեծամասամբ դեռևս չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը։ Մենք կցանկանայինք, որ մակ ՆԱԿ-ը ցեղասպանությունը ճանաչեր։ Մենք շարունակում ենք Եգիպտոսի խորհրդարանում ճանաչելու համար մեր պայքարը, ասել է Բաքրին։ Նոյեմբերի 14-ը նշվում է որպես շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի համաշխարային օր, ինչը կոչված է հանրության ուշադրությունը հրավիրելու այս հիվանդության վրա։ Շաքարային դիաբետի բուժումն իրականացվում է բժշկի մշտական հսկողությամբ հիվանդի ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Բուժման հիմնական միջոցներն են սննդակարգը, շաքարի քանակությունը նվազեցնող պատրաստուկները, իսկ նպատակը օրգանիզմում նյութափոխանակային գործընթացները կարգավորելը։ Արցախում 2016 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում ամսում արձանագրվել է շաքարային դիաբետով հիվանդների 289 նոր դեպք, որից 3-ը երեխաներ են։ Հաշվառված հիվանդները գտնվում են պետական հոգացության ներքո։ Մարզասերների համար նոյեմբերի 10-ից 14-ը Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքում կայացել է մեծահասակների սամբոյի աշխարհի առաջնությունը, որին մասնակցել են նաև Արցախցի մարզիկներ։ ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանը հայտնել է, որ Արցախից մասնակցել են 4 սամբիստներ մարզիչ Էրնեստ Միրզոյանի գլխավորությամբ։ Արցախցի մարզիկ Դավիթ Գրիգորյանը 82 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավել է 3-րդ մրցանակային տեղը, նշել է Աշոտ Դանիելյանը։ Արդեն ավանդական դարձած շախմատի առաջնությունը հաշմանդամ ազատամարտիկների միջև այս անգամ կազմակերպվեց Շուշիում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հաշմանդամ ազատամարտիկների միջև շախմատի առաջնությունը Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության ու ազատամարտիկների միության համատեղ ուժերով կազմակերպվող միջոցառումներից է։ Գլխավոր մրցավար Վիլեն Ավաքյանի խոսքով առաջնությանն այս տարի մասնակցել է 18 ազատամարտիկ։ Նպատակը իհարկե բերել ուժեղագույն հաշման համազատամարտիկներին, նպաստը շախմատի մասսայականացումը, ակտիվացնել լավ հաշման համազատամարտիկների մարզական առօրյան։ Նաև կարելի ասել ժամանցը։ ԼՂՀ ազատամարտիկների միության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Խաչատրյանի կարծիքով միջոցառումը կարևոր է նրանով, որ այն հնարավորություն է տալիս հաշմանդամ ազատամարտիկներին միմյանց հետ շփվել հիմնական նպատակը կայանն է նրանում, որ հաշմանդամ ազատամարտիկները իրենց վարչության համարվում որպես հասարակության լիարժեք ներկայացուցիչներ, բացի դրանից արդեն իրար հետ հանդիպումը ջերմտնոլորտը ու հիշողությունները, որոնք մեծ դեր ունեն ցանրապես մեր հասարակության, առանձնապես մեր ազատամարտիկների կյանքում։ Առաջնության եզրափակիչ փուլը տեղի ունեցավ 3 մրցանակային տեղեր գրաված ազատամարտիկները ապարգևատրվեցին կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության ու ազատամարտիկների միության պատվոգրերով, նվերներով ու դրամական ապարգևներով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։